Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 20-ն է։ Տարվա 20-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1752 թվականի այսօրը իտալացի քանդակագործ Լուիջի Վանտիվելիի գլխավորությամբ սկսվեց Եվրոպայի ամենամեծ կառույցներից մեկի՝ Կազերտիան պալատի շինարարությունը։ Կազերտայի թագավորական պալատը թագավորական նախքին նստավարն է Իտալիայի հարավում Կազերտա քաղաքում։ Կառուցվել է Նեապոլի թագավորության Բուրբոնների համար։ Եղել է 18-րդ դարում Եվրոպայում կառուցված ամենամեծ պալատներից մեկը։ 1997 թվականին այն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգությունների ցանկում։ Ծավալային առումով 2 միլիոն խորանարդ մետր ամենամեծ թագավորական նստավայրն աշխարհում, զբաղեցնելով 235000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ 1933 թվականի այսօրը Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացավ առաջին ներկայացումը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի Ալմաստ օպերայի առաջնախաղը։ 1975 թվականի այսօրը իր առաջին ռազմական գործողությունը սկսեց Հայաստանի ազատագրության հայ գախնի բանակը Ասալան։ 1990 թվականի այսօրը խորթային զորքերը Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում ճնշեցին քաղաքական ընդդիմության ցույցերը, ինչի արդյունքում մահացավ 137 մարդ, մոտ 800-ը վիրավորվեցին։ 1993 թվականի այսօրը Արցախյան ազատամարտի ժամանակ ավարտվեց Ասկերանի, Շահումյանի, Մարտակերտի, Մարտունի եւ Հադրութի շրջանների ուղություներով հայկական զինված ուժերի խոշորացավալ հարձակումները եւ ավարտվեց մարտական գործողությունների հիմնական թատերաբեմ Մարտակերտի ռազմաճակատում հակառակորդի հարձակման կասեցումը։ 2014 թվականի այսօրը հակառակորդի հետ այդ բռնկված փոխհարաձգության արդյունքում մարտական դիրքում իր արչև դրված խնդիրը արեաբար կատարելու ժամանակ զոհվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը։ Նա հետ մահու արժանացել է արիության համար եւ հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալի։ Այսօրը ծնվել են 1775 թվականին ֆրանսիացի ֆիզիկոս եւ մաթեմատիկոս Անդրե Մարի Ամպերը, Ամպերը էլեկտրադինամիկայի հիմնադիրներից է։ Ֆրանսիայի գիտությունների ակադեմիայի անդամ։ 1911 թվականի այսօրն է ծնվել իտալացի նախկին ֆուտբոլիստ եւ մարզիչ Ալֆրեդո Ֆոնին։ 1919 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ գրող եւ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը։ Հայ գրող ու բանաստեղծ արձակագիր, հրապարակախոս եւ հասարակական գործիչ։ Իմ հարազատները բանաստեղծությունների ժողովածուի համար նա արժանացել է Խորթային միության, այնուհետև նաև Խորթային Հայաստանի պետական մրցանակների։ Նույն թվականին ստացել է նաև իտալական Նոսի դիեգրական մրցանակը։ Ունի մանկական ստեղծագործությունների մոտ 40 հրատարակություն։ 1962 թվականից եղել է Լիբանանի, Սիրիայի, Եգիպտոսի, Եթովպիայի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Հարավային Ամերիկայի, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Իրանի եւ Երուսաղեմի սփյուռքայի գաղթօջախներում եւ իր հիշողություններն այդ ամենի մասին ամփոփել ուղեգրություններում, որոնցից բացառիկ են քարավանները դեռ քայլում են, խճանկար հոգու եւ քարտեզի գույներից, քարավանները հեռանում են, իմ կածան աշխարհի ճանապարհներին գրքերը։ Կյանքի վերջին տարիների մեծ աշխատանք է կատարել հրապարակագրության ոլորտում։ Իմ ժամանակը չեմ կարող լռել վերջին զանգ։ Եղել է Խորթային Հայաստանի 9-րդ գումար մանգերագույն խորհրդի падգամավոր։ 1970 թվականին նա արժանացել է Խորթային Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործչի, իսկ 1980 թվականին Վրաստանի մշակույթի վաստակավոր աշխատողի, ապա Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչումների։ 1998 թվականին Քեմբրիջի միջազգային աշխարհագրական ինստիտուտի կողմից ստացել է տարվա կին տիտղոսը։ Պարգևատրվել է բազմաթիվ մեդալներով ու շքանշաններով։ Կապուտիկյանը շատ է գրել հայրենիքի հայոց լեզվի, հայ ժողովրդի ճակատագրի մասին։ Նրա գրական ձիրքը հանդես է եկել պատանեկան տարիներից, իսկ երիտասարդական տարիներից ձևավորվել է քաղաքացիական ուղղվածությունը։ Նա դարձավ իսկական խորթային գրողի կերպար, գրելով այդ տարիների կուսակցական գաղափարախոսության ամբողջ պատասխանատվությունը։ Կապուտիկյանի ստեղծագործությունները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով, ունի ռուսերեն ավելի քան 20 ժողովածու։ 1920 թվականի այսօրն է ծնվել։ Իտալացի կինոռեժիսոր եւ սցենարիստ։ Համաշխարհային կինոյի ամենանշանավոր կինոգործիչներից մեկը Ֆեդերիկո Ֆելինին։ 1924 թվականի այսօրն է ծնվել արվեստաբան Մանյա Ղազարյանը։ 1945 թվականին գրականագետ Սամվել Մուրադյանը։ 1946 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի նշանավոր կինոռեժիսոր Դեյվիդ Լինչը։ 1952 թվականի այսօրն է ծնվել խորթային եւ ռուսական էստրադային երգչուհի եւ դերասանուհի Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստուհի Իրինա Ալեքրովան։ Այսօրը տոնում են Միացյալ Նահանգներում այսօր ինագուրացիայի օրն է։ Այսօր հունվարի 20-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 345 օր։